Хората с трайни увреждания вече могат да кандидатстват за високотехнологични помощни средства и медицински изделия по проект на Министерството на труда и социалната политика, по който ще бъдат подкрепени най-малко 3300 души. Това стана ясно по време на информационен ден по повод изпълнението на проект «Предоставяне на помощни средства за лица с трайни увреждания». Той се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост и за изпълнението му са предвидени 24 милиона лева заявленията ще се приемат от Агенцията за социално подпомагане до 17 юли, а условията за кандидатстване и необходимите документи са публикувани на нейния сайт. Проектът е насочен към хора с увреждания в трудоспособна възраст и към деца, които могат да се включат активно в образователната система. Искаме да покажем успешни примери за това каква е била ползата от получените по него иновативни помощни средства и медицински изделия за личностното развитие на хората с увреждания. Обясни заместник министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров, който участва в информационния ден, чрез предоставянето на високотехнологични помощни средства и медицински изделия се цели насърчаване на личната мобилност и достъпност на хората с трайни увреждания, подобряване на социално-економическия им статус и активността им за социално приобщаване. Кандидатите по проекта могат да са учащи. Заети, безработни или економически неактивни, но е важно да не са получили финансова подкрепа за покупка на същото помощно средство с публични средства. На всеки кандидат може да бъде предоставено само едно помощно средство, в случай, че отговаря на условията за достъп. Този проект е естествено продължение на предприемани вече действия съвместно с други институции и партньори от гражданския сектор за създаване на възможности за водене на понезависим начин на живот и за економическо и социално приобщаване в обществото на хората с трайни увреждания. Посочи заместник министър Лазаров.